Ikkinchi sabab. O'tgan ish o'tdi, ketdi. O'tmishni eslab, u bilan ovora bo'lib siqilish, bo'lib o'tgan ishlarni yana yodga olib turib qayg'urishlik ahmoqlik va tentaklik. O'sha paytda mana qilganimda mana bo'lardi, esistikina. Hozir mana shunaqa qilib o'tirmas edim. O'sha paytda gugut olib qo'yganimda pulimga. U o'tdi ketdi. O'tdi ketdi, u o'ldi, ko'mildi, chirildi, ketdi, uni qaytarib bo'lmaydi. Aqlli odamlar hech qachon o'tib ketgan ishlarni kitobini ochib o'qimaydi. Esdan chiqarish zindoniga tashlaydi, beparvolik iplar bilan mahkam balaydi, qaytib u yerdan chiqarmaydi. Ustiga nur tushmaydi. Chunki u ish o'tdi, ketdi. G'am qilganingiz bilan orqaga qaytmaydi, qayg'urganimizdan tuzalmaydi, eslab jazoga tushganingiz bilan qaytib oldingizga kelmaydi. Inson agar o'tib ketgan ishlarda soyasida yashasa har kuni, bugungi kuni nihoyatda achchiq bo'lib ketadi. Axir daryoni orqaga qaytishini xolaymizmi? Bo'lmaydi. Osmondan tushgan suv tomchisini qaytib chiqib ketishini xolaymizmi? Onani qornidan chiqqan bolani qaytishini xolaymizmi joyiga? Nima? Ko'z yoshni qaytib ko'zga kirishini xolaymizmi? Alloh taolo o'tgan ummatlar haqida gapirgan. Tilka ummatin qad U ummatlar o'tdi, ketdi, tugadi. Agar Inson o'tmishni eslab, hadab kechagi kunni gapirib, o'tib ketgan ishlarni g'am bilan yashaydigan bo'lsa, qayg'uga botib qoladi. Hayotini qo'rquv bilan, umidsizlik bilan, xavotir bilan, bezovtalik bilan o'tkazadi. Qo'qqon bo'lib qoladi. U ketdi, bo'ldi, o'tdi. Sen jasur bo'lganingda ham o'sha ish bo'lardi ekan. O'tgan ishga o'tmishni ochib daftarini bugun o'qishlik, bugungi kunimizni zoya qilishlik bo'ladi. Omonatga berilgan ozgina vaqtni yo'q qilishga kiradi. Ish bitdi, o'tdi, ketdi. o'tmishni eslab qaytarib yodiga siqilayotgan odam kimga o'xshaydi bilasizmi nonni pishganini yana tandirga yapishtirmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi aralangan to'ponni olib yana aralayman deyotganga o'xshaydi yoki kuyib bo'lgan kulni qaytadan kuydirmoqchi bo'lganga o'xshaydi foydasi yo'q bu narsani juda ko'p majlislarimiz bir qismi shu narsa bilan ovora eslaysan mana bo'lganda o'sha paytda mana qilmaganingda mana bo'lmasdi Unday bo'lganida mana bunaqa bo'lmas. Kerak emas u narsalarda. Insonlar ortga qarab o'girilmaydi. Shamol oldiga esadi, suv oldiga qarab harakatlanadi, karvon oldiga yuradi. Hayotni sunnatiga xilof ish qilmaslik kerak. Kechagi kun o'tdi, ketdi. Baxtli bo'lishlikning birinchi sharti fikr qilaylik, shukr qilaylik. Ikkinchisi o'tgan ish bo'ldi, ketdi. Uni qaytarib hayotga qaytarmaymiz. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته